وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki bilin ki dünya həyatı əyləncədir, oyundur, bərbədəkdir, və mal-dövlət artırmaq, övlad artırmaq istəyindən ibarətdir. Və sonra Allah s.ə.v. buyurur ki, və bu dünya həyatı bir yağışa bəndəyir. Hansı ki, o yağışdan bitkilər əmələ gəlir və həmən bitkidən əkincilər heyrətlənirlər. Sonra həmən bitki saralır, sonra çörçöp olur, sonra isə məhv olur. Allah qatında, Allah subhanahu və teala'nın qatında məğfirət vardır, Allah subhanahu teala'nın razılığı vardır və həmçinin Allah subhanahu teala'nın qatında şiddətli əzab vardır və dünya həyatı aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyil. Ayət belə bitir. Allah subhanahu və teala bu ayətdə, bu əzəmətli ayətdə içərisində olduğumuz bu dünyanın nədən ibarət olduğunu Allah subhanət hala bilə xatırladır. Yəni, səhəsində olduğumuz bu dünya əyləncədir, ləzzətdir, oğul, uşaq, mal, dövlət artırmaq istəyidir. Və sonra ayətin sonunda Allah subhanət hala buyurur ki, və bu şey bitkiyə bəndədir dünya həyatını ki, sonunda yetişir, barın verir, sonra məhv olur. Dünya həyatında yəni hər bir şey nədir? Məhvə məhkumdur, hər bir şey məhv olur. Və ağıl sahibi olan bir müsəlman Allah subhanə və tealənin bu əzəmətli ayətini dinlədikdən sonra, başa düşdükdən sonra bilir ki, içərisində olduğu bu dünya Allah qatında heç bir şeydir. Və bu içərisində olduğumuz dünya həyatı və Allah subhanə tealənin ayədə zikr etdiyi şeylər mal, dövlət, oğul, uşaq, bunların hamısının boş şey olduğu bilindikdən sonra ağır sahibi olan bir müsəlman yalnız bu dünyada olan şeylərdən Allah subhanahu və teala razılığını qazanmaqdan ötürü Allah subhanahu və teala dininə kömək, dəstək etməkdən başqa bu dünyanın içərisində faydalı bir şey yoxdur. Və hər bir kəs sağlam olan, vaxtı olan, cavan olan kəs həmən bu qısa, boş olan dünyanın sərfində Allah subhanahu wa ta'ala razılığını qazanmaq və Allah subhanahu wa ta'ala dininə dəstək verməklə məşğul olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Nimətəni məqbunun fiyhimə kəsirun minən nəs. İki neymət vardır, vardır ki, insanların əksəriyyəti o iki neymətdə aldanıblar. Əs-sıhhəti vəl-fərə. Birinci, sağlamlıq, ikinci də boş vaxt. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu iki neymətdə insanların çoxu aldanıblar. Və İbn-i Kəsir, rahiməhullah, bu hədisi şərh edərək buyurur ki, İnnəhum müqəssirunə fi şükr həteynin ni'məteyn. لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. Bu aldananlar Allah Subhanahu ve Teala bu işin neymətinə şükründə müqəssir olan kəslərdir. Bu işin neyməti sağlamlığın və vaxtın şükründə müqəssir olan kəslərdir və hər kəs ki, özlərinə düşən haqqın əvəzini ödəmirsə, o kəs aldanır. Bir kəsin buyurur. Və Abdullah ibn Ömər buyurur ki, Əxdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bimənqəbi fəqalə kun fid dünya kəənnəkə qarib əv ədrus səbil. İbn Əmər buyurur ki, Peyyambər s.ə.v mənim sinimdən tutdu və dedi ki, bu dünyada qərib ol və yaxud da bir yol keçən kəs kim ol. Və İbn Əmər də Peyğəmbər s.ə.v bu nəsiyyətindən sonra daim deyirdi ki, İzə əmsəytə fələ təntəzir əs-sabah və izə əsbəhtə fələ təntəzir əl-məsəh Əgər axşamladınsa, sabaha gözləmə və əgər sabahladınsa, axşamı gözləmə və xuz min sihhətikə li məradikə və min həyətikə li məvdikə sağlamlığından xəstəlik dövrün üçün istifadə et və həyatındansa ölümündən ötürü istifadə et. Və Peyyambər s.ə.v başqa bir hədisdə buyurur ki, Əl-cənnətu əqrabu ilə əhədikum min şiraki nə'lihi və nəru misli zəlik cənnət də, cəhənnəm də fillərdən birinə əyəqqabısının bağından daha yaxındır. Yəni, insan uzun arzular edir. Həyatında çox şeylər fikirləşir. Lakin ölüm gəldikdə, insan öldükdə, ölüm mələyə gəldikdən sonra insana cənnətdəki yeri və yaxud da cənnətdəki, cəhənnəmdəki yeri göstərilir Ona görə bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, cənnət cəhənnəm sizlərdən birinizə əqqabısının bağından daha yaxındır. Və insan öldüsə artıq o kəsin qiyaməti qopur. Və Peyğəmbər s.ə.v yenə başqa bir hədisdə buyurur ki, Mə ənə fid-dunya illə kərrakib istəzallə təhtə şəcərətin sümmə rahə və tərəkəhə. Mən, mənimlə dünyanın münasibəti bir ağacın altında kölgələnib, istirahət edib, sonra yoluna davam edən bir kətə bənzəyir. Yəni ağacın altında bir kət misafir oturdu, dincəldi, sonra yoluna davam etdi. Deyir, bu dünyanla mənim münasibətim bu qədərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur. Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "İğtanim xamsan qabla xamsin. Şəbabaka qabla haramika və sihhataka qabla saqamika və qinaka qabla faqrika وفراغك قبل şuğlika və hayataka qabla mautika. 5 şeydən öncə, 5 şeydən istifadə et, Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Kəndiliyindən qocalıq gəlməmiş istifadə et və sağlamlığından xəstəlik gəlməmiş istifadə et və varlı olduğun vaxtdan, kasıblığın gəl gəlməmişdən qabaq istifadə et və vaxtın çox olan vaxtı vaxtının olmayacağı vaxtların gəlməsinə qədər istifadə et və həyatından da ölümün gələnə qədər istifadə et, Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Deməli, öndə zikr etdiyim ayə, dünya həyatı, onun içərisində olan şeylərin hamısının boş şeylər olduğunu bildirir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v bu hədislərdə müsəlmana vaxtından, həyatından, malından, sağlamlığından səmərəli istifadə etməyi bildirir. Və bu şeyin çox mühüm olduğunu bildirir. Və ağıl sahibi olan bir müsəlman gərək Allah subhanahu və tealanın dininə fayda verməkdən ötürü Allah subhanahu ona verdiyi şeylərdən bu hədislərdə zikr edilən şeylərdən gərək istifadə etsin. Allah subhanahu Muhammed surəsində buyurur ki, 7-ci ayətdə Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu in tənfurullaha yansurukum və yusəbbit əqdəməkum Ey iman gətirənlər! Əgər siz Allaha kömək edərsəniz, Allah da sizə kömək edər və sizin qədəmlərinizi sabit edər, yəni möhkəm edər. Allah subhanətələ bu ayətdə iman gətirənlərdən kömək istəyir. Nədir bu kömək? Allah subhanətələnin heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. İslamda olan ibadətlərin içərisində ən çətin, ən ağır ibadət Allah subhanətə alanın yolunda canı ilə cihad etməkdir. Ən çətin ibadət. Peyğəmbər s.ə.v hədisdə bu ibadətdə zirvətü sənəmil İslam İslamın ən uca zirvəti deyir. Hər insan o zirvəyə qalxa bilmir. Və Tövbə surəsində münafiqlərin nifaq sifətlərinin üzə çıxmasının səbəbi Allahın bu ibadəti onlara əmr etməsi ilə oldu. Bu ibadəti edən kəslər barəsində belə Allah subhanət buyurur ki, Ənkabut sözünün əvvəlində وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Kim cihad edərsə, özü üçün, öz nəfsi üçün cihad edər, Allahın aləmlərə ehtiyacı yoxdur. Allah subhanətələ ən çətin ibadətə belə buyurur ki, Allahın o ibadətə ehtiyacı yoxdur. Heç bir şey ehtiyacı yoxdur. Lakin bayaq zikr etdiyim ayətdə Allah subhanətələ buyururdu ki, İn tansurullah yansurukum. Əgər Allah kömək etsəniz, Allah sizə kömək edər. Nədir o kömək? İslam alimləri deyirlər ki, Allah subhanətə alanın bizdən istədiyi kömək, Allah subhanətə alanın tövfidə örgənmək, həmən tövfidə Allahın dilinə əməl etmək, dəvət etmək, kömək budur. Necə ki, Məkkədə nazil olan ayətdə Allah Subhanahu taala buyurur ki, Furqan surəsində: "Və la tuti'il kafirin və cahidhum bihi cihadan kabira." Onlara, kafirlərə itaat etmə. Onlarla onunla böyük bir cihad. Onlarla onunla İbn Abbas təfsirində buyurur ki, yəni Quranla. Quranla edilən cihad dillə edilən cihaddır. Dəvətdir bu, əmr bil məruf və nəhyanil münkərdir. Allah Subhanahu taala bizdən istədiyi köməyin birincisi budur. İki köməyin birincisi budur. Allah subhanət hala müsəlmanlardan kömək istəyir. İkinci kömək isə Allah subhanət halanın istədiyi kömək yardımlaşmaq. Müsəlmanlar Allah subhanət hala onlara verdiyi şeylərdə elmi olan elmi ilə, mal olan malı ilə yardımlaşmalıdır ki, Allah subhanət halanın dininə dəstək versin. Deməli, Allah subhanət hala buyurur ki, İn tansurullahə yansurukum və yusabbit əqdəməkum. Allaha kömək edərsənizsə, Allah da sizə kömək edər və qədəmlərinizi sabit qılar. Allah Subhanahu köməyi bu iki şeydir. Və bu iki şeylə müsəlmanlar Allah Subhanahu kömək etdikdən sonra Allah Subhanahu Qurani-Kərimdə vəd etdiyi köməyi, izzəti müsəlmanlara gəlir. Allah Subhanahu ayətdə buyurur ki: "Ələ izzətu lillahi və lirasulihi və lilmüminin." İzzət Allahın, Rəsulunun və möminlərindir. Lakin izzət necə əldə edilir? Həmən Allah subhanətə alanın bizdən istədiyi o iki şeyin, o iki kömək ki, Allah subhanətə alanın dininə dəstək verir müsəlmanlar, sonra Allah subhanətə alanın izzəti gəlir. Allah subhanətə alə buyurur ki, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Möminlərə kömək etmək bizim üzərimizə haqqdır. Və başqa bir ayətdə Qafir surəsinin 51-ci ayətində Allah subhanətə alə buyurur ki, وَإِنَّا لَنَنْصُرْ رُسُلِنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Və yevmə yəqumul əşhəd. Şübhəsiz ki, biz rəsullarımıza və iman gətirənlərə, yəni möminlərə, dünya həyatında da və şahidlərin şəhadət verəcəkləri gün, yəni qiyamət günü kömək edəcək. Allah subhanətələ buyurur ki, şübhəsiz ki, biz möminlərə, rəsullarımıza və möminlərə həm bu dünyada, həm də ahirət günü kömək edəcək Allah subhanətələ buyurur. Lakin Allah subhanətələnin müsəlmanlara ey iman, ey iman gətirənlər, əgər Allaha kömək edərsiniz, şərt qoyaraq. Ayətdə buyurur ki, əgər Allaha kömək edərsəniz, Allah da sizə kömək edər. Allah subhanət alan bizdən istədiyi kömək həmən o iki şeydir. Allah subhanət alan tövhidini örgənmək və tövhidinə dəvət eləmək elmi şəkildə. Yusuf surəsində 108-ci ayətdə Allah subhanət alan buyurur ki, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اِتَّبَعَنِ De ki, bu mənim yolumdur. Peyğəmbərə əmr edir Allah subhanətə Allah. De ki, bu mənim yolumdur. Mən Allaha bəsirət üzrə dəvət edirəm. Və mə, mən və mənə tabi olanlar. Ayətdə Allah subhanətə Allah vəsb edir ki, Peyğəmbər s.ə.v bana tabi olanlar Allah subhanətə Allah'ya bəsirət üzrə dəvət edirlər. İmam Tabari təfsirdə buyurur ki, Ələ bəsirətin bəsirət üzrə, yəni yəqinu ilmin minni, məndən olan yəqin bir elmlə. Yəqin bir elm də onu tələb etməklə ortaya çıxır, hasıl olur. O elmi əldə etmək lazımdır. Elmsiz ibadət, elmsiz dəvət, elmsiz namaz, elmsiz oruc, həd, cihad, heç bir şey, bunların heç birinin faydası yoxdur. Abdülə, e, Omar bin Abdülaziz rahimahullah buyurur ki, Mən əbədallaha bi qeyri ilmin kənə mimmə yufsid əksər mimmə yuslih. Kim ki Allaha elmsiz şəkildə ibadət edərsə, onun etdiyi ibadətin fəsadı islahından daha çox olar. Və Allah subhanətə alan bizdən istədiyi köməyin birincisi, Allah subhanətə alan dinini örgənib ona dəvət eləməyi çalışmaq. İkincisi isə müsəlmanların malik olduqları elm, mal, onu Allah subhanətə alan dini üçün xəydəmək, yardımlaşmaq sədəqə deyən bir ibadət var şəriətdə. Allah Subhanahu taalanın ayətlərində, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində müsəlmanların əksəriyyəti sədəqə kəlməsinin, sədəqə sözünün mənasından belə qafildirlər. Sədəqə kəlməsi ərəb dilindən tərcümədə sıdq kəlməsindəndir. Sıdq nədir? Doğruluq, nifaqın əksi. Necə ki, la ilə illallahın şərtlərindən birisi sıdqdır, yəni nifaqın əksi. Yəqulunə bi əlsinətihim mə leysə fi qulubihim. Qəlblərində olmayan şeyi dilləri ilə deyirlər. Kimlərdir bunlar? Münafiqlər. La ilahe illallah kəlmətinin şərtlərindən birisidir sıdq. Sədəqə kəlməsi də həmən sıdq kəlməsindəndir. Yəni doğru olmaq. İnsan iman gətirdiyin iddia edirsə, lakin malından, elmindən sədəqə vermirsə, deməli insan sadiq deyil. Və həmən ibadətin adı da ona görə sədəqə qoyulub. Sıdq kəlməsindəndir və Allah subhanətə alanın dininə yardım etməkdən ötürü bu da küfrün, şirkin, fıskın çox olduğu yerlərdə Allahın dinini örgənib dəvət eləməklə bərabər yardımlaşmaq, müsəlmanların bir-birinə kömək etməkdir. Və bu sədəqə ibadətidir. Sədəqə ibadətidir ki, ibadətidir ki, Allah subhanətə ala Bəqərə surəsində 261-ci ayətdə buyurur ki, Məsəlüllədinə yunfiqunə ənvələhum fi səbilillah kəməsəli həbbətin ənbətə səb'ə sənəbil وفي كل sumbilatin mi'atu habbə Vallahu yudaifu limen yəşə Malını Allah yolunda xərcləyən, sədəqə verən, infaq edən kəflərin misalı bir toxuma bəndəyir. Hansı ki, o toxumdan 7 sümbül bitir və hər sümbüldə 100 toxum olur. Bir toxum 700 toxum əmələ gətirir. Allah subhanətlə sədəqə verənlərin mükafatını, əzrini birə 700 artırmaqla vəsf edir ayətdə. Vallahu yudaifu limən yaşa. Allah istədiyi kəsin əcrini, mükafatını artırar, istədiyi qədər artırar. Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, Mə min yevmin yusbihu li'ibadu fihi illə mələkəni yəndilən. Hər bir gələn gün Allah s.ə.v iki dən mələyi nazil olur yer üzərinə. Birinci mələk deyir ki, Allahümmə ə'ti munfiqən xaləfən. Allahım, infaq edənin, sədəqə verənin malının əvəzi ona qaytar. Mələk yerə nazil olub Allah Subhanahu dua edir. İkinci mələk isə Allah Subhanahu dua edərək buyurur ki, deyir ki: "Allahummə a'ti mumsikan tələfən." Allah malını özü üçün saxlayan kəsin malını məhv et, tələf et. Hər sabah iki mələk nazil olur və hər biri bu dua edir. Peyğəmbər sallallahu deyir. Allah Subhanahu dininə fayda verməkdən ötürü və ya zikr etdiyim bu cür yerlərdə müsəlmanların yardımlaşması, elm öyrənmələri, dəvət eləməkləri və hər bir kəsin nəyə varsa bacarlığı ilə Allah subhanə və teala dininə yardım etmələri vacibdir. Və başda zikr etdiyim hədislər ki, insanın sağlamlığı, gəncliyi, malı, vaxtı, bu şeylərdən müsəlman həmən bu şeylərdən ötürü istifadə etməlidir.